kiel bildoi influas la tempo senton. IEN CA IEN, la tempo passas quasau flugante, kai alikase, gi shainas halti. Iam simplai opticae differenzoi povas influi la subjektivan tempo senton lau nova studajo. Ce la rigardado de aparte impresai bildoi, la tempo passas shaine signife pli mal rapide nur la fisica la tempo estas precise mesurebla por la unuopa homo ali flanke gi povas progressi sufice malsame char se an kaula interna horlogio prescribas la ritmon ca se gi tracuras du kvar horan takton tiam per gi ne eblas mesuri sekundo in minuto in kai longa au longa iu tempo spazio shainas esti actuale au en rememoro, tio contextas cun tre multai influoi. Interalie, internai attendoi cae exterae circonstanzoi formas la subjektivan temposenton. Se oni attendas pri io, tiam minutoi povas tauri eterne dum feriado aliflanque la e forflugas rapidege. Retrospective tio estas interesse precise inverse. Quancam aparte travivindae fasoi passas tiel rapide, dum oni trovigas mese de ili, tiai fasoi en rememoro aperos plei ofte kiel pli longai. Tiai differenzoi ce la subiectiva tempo estas pruvebla iam je la simpla percepta nivelo. Cion tio illustras studajo, cio jus aperis en faca magazino. Ancau opticae differenzoi modifas la taxon de tempo. La esploristoi de la George Mason Universitato plenumis plurain serioin de experimentoi, por prilumigi, ciel certai etsoi de bildoi efficas alla percepto de tempo de la cent septec test personoi. La entute pli ol ducent quindec du bildoi havis ses malsamain grandezoin. La presentoi estis malsame detaligitai cae complexai dum tricent gis naucent millisecundoi tiui bildoi devis esti rigardatai. Seque, la parto prenantoi devis taxi la tempon de rigardado. La resultoi de la experimentoi estis completigitai per calculoi de neurona retaro por prilaborado de bildoi. Montrigis, che la taxo de la tempo spazio verde dependas de diversae etsoi de la bildoi. Exemple, de la grandezzo de la bildigita sceno. Exemple, shranco compare al stadiono. De la grado de malordo. Exemple, plena mangiageo compare al malplena stoccheio. Cai de tio, kiel memor teninda, estas la bildigita en havo. Per tio oni celas exemple tia in bildoin, kiwi montras por la rigardanto io novan au surprisan, cae kiwi distingigas tre forte de aliae bildigajoi. Ancau buntai cae contrastegai bildoi, versaine estas pli impresai. Tiae impresai bildoi shainas retrospektive pli longigi laulastutajo la tempon, same kiel aparte grandai bildoi. Tio signifas, che la test personoi habis la senton, che ili estis rigardintai la presentagion dum pli longa tempo, ol tio vere ocasis. Inverse statas tio ce bildoi, ciui montras grandegan malordon. En tiu caso, malongigas la subjektive sentata rigarda tempo. Ciela esploristoi crome constatis, evidente existas reciproca contexto intersentata tempo cae impressa forto. e bildo bildoi la taxo de tempo estas pli precisa, cae bildoi, ciui estis lausento e pli longe, tiwi restis ancau pli bone en la memoro. La differenzoi en la taxo de la tempo estas e laula esploristoi de la maniero quia la al alprenas la optica in informoin. Memortenindai bildigajoi estas tie pli rapide prilaboratai, quio tamen subiective estas sentata quia il pli longigo de la tempo. Tiai fenomenoi povus ancau contribui al tio che mult variae vivo fasoi aperas retrospective qui el pli longai. Exemple, feriado, au la tempo de infanezzo, compare al aliae vivo fasoi. Por la vida sistemo, pli rapidigio, same ciel mal rapidigio, plenumas certan celon, diras la studajo. Tempo servas alla cerbo iel ciel sercia strategio ce quiu la signifai cae en enhavoi estas prilaboratai pli rapide. Tempo, ce tio depende de la enhavoi, estas au pli longigata au malongigata por pli efficigi entute la prilaboradon de informoi.